Bab 10 Sawise kui Gusti Yesus nuli milih murid meneh pitung puluh. Para murid mau diutus ngloro-ngloro, disi'i tindake Gusti Yesus menyang saben kutha lan panggonan sing arep dirawi. Pangandikane Gusti Yesus, sing kudu dieneni pancen akeh, nanging sing derek mung sedidik. Mulane padha nyuwuna marang sing kagungan panen, kersa ngutus wong luwih akeh meneh kanggo ngumpulake panenane. Padha mangkato, kowe dak utus kaya cempe ing satengahe asu ajak. Aja padha sangu duit utawa nggawa kantong kanggo nampani sedekah apa dene sepatu. Uga aja padha mandek ana ing dalan nyalami sapa-sapa. Menawa kuwi mlebu ing sawijining omah ngucapo Assalamualaikum. yen wong sing padha manggon ing omah kono mau seneng marang katentreman. Salamu bakal jalari wong-wong mau padha oleh katentreman. Nanging menawa wong-wong mau padha ora seneng marang katentreman, salamu bakal bali meneh marang kowe. Lestario manggon ana ing brayat kono. Podo mangano lan ngumbeo opo sing disuguhake marang kowe. sebab wong nyambut gawe kuwi wis samestine nampa upah. Aja padha ngolah ngalih enggon nginep. Yen kowe mlebu ing sawijining kutha lan ana ing kono ditampa kelawan becik, mangano apa sing disuguhake marang kowe. Wong loro ing kutha kono padha warasno. Lan wong-wong padha kandhanana. Peperintahane Allah ana ing tengahmu. yen ana kutha sing kok leboni nanging ora gelem nampa kuwi lunga menyang ing dalan-dalan gedhe ing kutha kuno sarta munia mengkini dalasan bleduge kutamu sing nempel ana ing sikilku kuwi tak kebatake ana ing ngarepmu nanging padha titen ana ora suwe meneh peperintahane Allah bakal diwiwiti ana ing tengahmu titen ana kutha Sodom bakal luwih direwelasi tening Gusti Allah ketimbang karo kutha kuwi. Ciloko kue kutha Korasim. Ciloko uga kue kutha Betsaida. Sebab upama ing kutha-kutha Sidon lan Tirus ana mujizat-mujizat kaya sing kelakon ana ing tengah-tengahmu. Wong-wong ing kono mesti wis biyen-biyen anggone nelang sani-tusani. sarta padha nyandang pagor lan lungguh ing awu kanggo mbuktekake enggone mretobat. Meso ing dina kiamat para wargane kutha Tirus lan Sidon bakal luwe diwelasi dening Gusti Allah ketimbang karo kowe. Lan kowe, kutha Kapernaum, pangiramu kowe bakal dijunjung nganti tekan swarga. Ora bakal, kowe malah bakal dicemplungake ana ing neraka. Gusti Yesus nulingan dika marang para murite. Sopo sing manut marang piwulangmu, kuwi uga manut marang aku. Lan sing sapa nampik kuwi, kuwi iya nampik aku. Lan sapa sing nampik aku, kuwi iya nampik panjenengane sing ngutus aku. Murite Gusti Yesus pitung puluh mau padha bali kanthi bunga, sarta padha matur, Gusti, Dalasan poro demit samongso kawula tundung atas asmo panjenengan. Temtu sami tunduk dateng kawula. Gusti Yesus ngandika, Aku ndeleng iblis tipe saka ing langit kaya cumlereting kilat. Padha tieling, Kowe wis padha dak wene kasekten ngidak ulo lan kala jengking. Sarto ngalahake kekuatene mungsuh. lan ora ana perkara apa wae sing bisa gawe cilakamu. Ewa semono kowe aja padha bungah, mergo demit-demit wis padha tunduk marang kowe. Aluwung padha bungao mergo jenengmu wis katulis ana ing swarga. Nalika semono, Gusti Yesus ing penggalih sebab kapenuhan ing Sang Roh Suci. Gusti Yesus nuli matur marang Sang Rama romo alaipun langit lan bumi Kaulo saus panwon, tini perkawis ingkang paduko damel watos tumrap tiang wasis lan tiang pinter sameniko sampun paduko wedaraken dateng tiang-tiang ingkang prasojo, saestu sedaya meniko sampun paduko tindakaken miturut keparang lan kerso paduko piambak. samubarang kabeh wis dipasrahake dening Sang Rama marang aku. Lan ora ana wong sing ngerti Sang Putra kuwi sapa, kejaba mung Sang Rama. Mangkono uga ora ana wong sing ngerti Sang Rama kuwi sapa, kejaba mung Sang Putra piyambak. Lan wong-wong sing diwanohake Sang Putra mau marang Sang Rama. Gusti susnuli mirsani marang para muridé. banjur ngandika marang para murid mau kowe kuwi wong sing bekjo banget sebab kowe weruh perkara-perkara sing kok deleng iki sebab elingo akeh nabi lan ratu sing kepingin padha ndeleng apa sing kok deleng iki nanging padha ora bisa padha kepingin krungu apa sing saiki padha kok rungu nanging ora kelakon sawijining dina ana ahli Toret arep nyoba marang Gusti Yesus aturi. Guru, menapa ingkang kedah kawula lampahi supados angsal gesang langgeng? Pangandikane Gusti Yesus, apa sing katulis ana ing kitab Toret? Apa sing kok waca ana ing kono? Ahli Toret mau mangsuli, kowe tresno marang Pangeran Allahmu kelawan gumolonging atimu kelawan sagelenging nyawamu, kelawan sakatoking kekuatanmu, lan kelawan sakabeng putimu, lan meneh, podo tresno marang sape podomu, kaya enggon mundresnani marang awakmu dewe. Pangandikane Gusti Yesus, wangsulanmu kui wis bener, kui lakonono, temah kue bakal oleh urip langgeng. Nanging ahli toret kui arep benerake awa dewe. mulane nuli nyuwun pirsa marang Gusti Yesus. Lajeng ingkang dados sesami kula menika sejatosipun sinten? Pangandikaniwe Gusti Yesus. Ana priya lelungan mlaku saka kutha Yerusalem menyang kutha Yeriko. Ing dalan wong mau dibegal, barangi dirampok. Lan wonge dhewe digebuki nganti setengah mati. banjur ditinggal dening begali ana ing tengah dalan. Kapinujon, ana imam liwat ing kono. Bareng weruh wong sing di begal mau, imam kuwi banjur mlaku mlipir metu sisih kanane dalan. Semono uga wong lewi, sing lewat ing kono. Wong mau weruh wong sing di begal mau, nanging mlaku terus, lewat pinggir dalan sing sisih kono. tumuli ana wong Samaria sing lelungan uga liwat ing dalan kuno bareng weruh wong sing tipegal mau atine trenyuh nuli diparani tatune dilengani lan diwenehi anggur sarta diperban sawise kuwi nuli ditunggangake ing kuldine digawa menyang ing penginepan sarta dirumat ana ing kuno isuke wong Samaria mau menehi dhuwit rong dinar marang sing duwe penginepan karo masrahake wong sing loro mau tembunge wong iki rumatono besok yen aku bali lewat kene ongko si enggonmu ngrumati wong kuwi bakal tak bayar kabeh Gusti Yesus nuli mung kasih critane mau srana ndangu mangkene manut panemumu wong telu mau endi sing dadi pepadane wong sing dipegal? Ahli Toret mau mangsuli. Inggih tiang ingkang nindakaken kawelasan dateng tiang ingkang dipun begal menika. Pangantikane Gusti Yesus wis munduro lan nglakonana mengkono uga. sawijining dina Gusti Yesus lan para sekabate tindak tekan ing sawijining desa. Ing kono ana wong wadon sing jenenge Marta ngampirake panjenengane menyang omai. Marta duwe sedulur wadon jenenge Maryam. Maryam mau lungguh terus ing sacedhake sampeyane Gusti, ngrungokake piwulangi Gusti Yesus. Dene Marta ribut banget ngladeni para tamune. Marta nuli marani Gusti Yesus sarto matur, "Guru, cobi panjenengan penggalih." Sederek kula menika mboten peduli kula nyambut damel piyambakan. Mbok inggio panjenengan dawuhi supados ngrincangi kula. Gusti Yesus ngandika, "Marta, Marta, kui kui repot mikirake barang sepirang-pirang. Mongko sing perlu kuwi mung siji." dene Maryam iki wis milih perkara sing becik dhewe sing ora bakal kapundhut saka dheweke